Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, salatu, salam, rasulillahi, obad. Još uvijek govorimo o prvoj tački ove akide, a to je inna Allahe vahidun la širike lehu. I govorili smo nekoliko važnosti i vrijednosti tevhida i šta on znači i kako je spomenuti ili tako ili nije i šta je posljednje šta smo spomenuli posljednji, jel? Na, zen. Kao što kaže ovdje autor, فَتَوْحِيدُ amri wa وَآخِرُهُ Tevhid je početak svega i kraj svega. I imamo tri vrste tevhida o kojima Kur'an govori. Znači, Kur'an govori o koliko vrsta tevhida? o tri vrste tevhida. Prva je tevhid ibadeta. Tevhidul ibada. I rekli smo kada se tevhid spomene u principu kad kažeš samo tevhid da se odnosi na koju vrstu tevhida upravo na tevhid ibadeta na tu vrstu tevhida je li to u redu? druga vrsta tevhida tevhid imena i svojstava. Tevhid čega? Imena i svojstava. Ulaze tu i Allahova dijela. Tevhid, to se zove tevhidul esma, was sifat, wal af'al. Znači, jednoća u imenima, svojstvima i Allahovim dijelima. I treće je tevhid rububijeta. To jest Allahovo gospodarstvo. To znači vjerovanje da je Allah stvoritelj, vladar i upravljač svih. Mi ćemo naravno krenuti kako ovdje ide autor pa ćemo govoriti o nekim. Sad je on počeo govoriti o tevhidu svojstava. Pošto vi već imate pretpostavke o tome, mi ćemo krenuti kako je on govorio malo za ove na, e, naprednije. Kaže on, što se tiče prve vrste tevhida, imamo džahmije koji su u taj dio tevhida unijeli nešto što se zove nefju sifat a to je negiranje svojstava nefju es sifat pojam nefju sifat negiranje svojstava to su ko? Džehmije čiji je osnivač Džehm ibn Safvan El Džehmu ibn Safvan Poznato je da je to čovjek koji je odrastao u Semarkandu. Semarkand je dio Huras, Horasana. To je dan danas ima tamo taj dio perzijski tamo. Jesu. Jedan dio života je proživio i u gradu Tirmiz. Na što vas posjeća Tirmiz grad? Tirmiz. <laughs> znači da je on iz tog grada. postoji konsenzus stare uleme o pokuđenosti i njega i njegovog mišljenja u vezi sa svojstvima. Međutim, interesantno je da nije on prvi koji je potegao to pitanje negiranja svojstava, već je prvi počeo pričati i govoriti o tome njegov šeh i učitelj zove se Al-đad ibn Dirhem, Al-đadu ibn Dirham. Ali šta se dogodilo? On to nije toliko u javnost iznosio i nije imao priliku da to raširi, ali ju je preuzeo od njega Al-đeham ibn Safvan i on je taj koji je to raširio i proširio i postoje zbog toga poznat po tome i to je razlog zbog čega se to mišljenje pripisuje njemu, iako ga on nije prvi zasnovao poginuo je u borbi protiv Umejevića 128. hijđarske godine. Ubijen. Znači, borio se protiv Umejevićke vlasti. Šta oni, u principu, šta oni zagovaraju u vezi sa imenima i svojstvima? Oni kažu Ithbatu sifat jestelzim ta'addu del vađib. Ako potvrdimo Allahova svojstva, sva, to automatski po njihovim tim rezonima i pravilima podrazumijeva da da Allah nije jedan tako oni kažu nije Allah onaj koji je vađib, znači njegovo postojanje obavezno nije jedan kažu učenjaci vahadal kaulu malumul fasadi bil darura to mišljenje i to taj stav da mi ako potvrdimo više osobina za nešto da to mora biti da je više jednog u nečemu znači ne mora da ni više to jedno to je opšte poznato kaže on da je to neispravno mišljenje inače čak i razum kaže on dalje to njegovo mišljenje ovog komentara, komentator Tahavijskog to je njegovo mišljenje da ukoliko pripiše Allah došanu svojstva to podrazumijeva više postojanje više od jednog odvelo je do ne, neke ljude kasnije koji će doći nakon njega do vjerovanja u, u tjel, božansko utjelovljenje To se zove elitihad. Elitihad ili hulul. El hulul. Šta znači el hulul ili tihad? Znači da je to dovelo do vjerovanja da je Bog utjelovljen u svemu što, što je stvoreno. I da su u principu stvorenja Bog. A Bog je šta? Stvorenje. Kaže ovdje autor وهو Akbah min كفر nasar. to je gori kufr od kufra kršćana jer su kršćani to ograničili samo na Mojsiju to jest Mesiha Isa ali a.s. وهؤلاء عموا جميع mahluka. A ovi su rekli da, da se to odnosi na, svaka, na sva stvorenja. Svejedno bila čista, bila nečista, bila priroda ili bila neživa priroda, živa priroda. Sve što vidimo oko nas to je u principu uh, božansko i Bog utjelovljeno. Razumijete to? Ali šta ovdje autor interesantno je kako povezuje ovaj autor te uh, te novotarije u vjerovanju kako povlače jedna drugu. Znači, ovaj je prvo počeo govoriti i filozofirati nešto oko svojstava, ne mogu se svojstava, da znači Bog nema svojstava. Razumijete to? Allah Rašanu nema svojstava, znači. E onda to je dovelo ove, ako nešto nema svojstava, praktično to i ne postoji. Ili tako ili nije? I onda je to povuklo ove druge da onda kasnije traže negdje izlazi da ga nađu baš tu da je Bog utjelovljen kao u svemu. E sad slušajte koje su štetne, osim toga što je to ružno ispomenuti recimo da je, da je Allah Žešanu utjelovljen u svemu, koje su sve loše posljedice tog mišljenja. Kojeg mišljenja? Utjelovljenja tog i tako dalje. Slušaj, kaže, ako bismo po tome uzeli Faraon i njegov narod bili bi vi najpotpuniji vjernici. Faraon i njegov narod bili bi najpotpuniji vjernici koji su Allaha poznavali u potpunosti. Na osnovu čega oni to kažu, te, ti koji zastupaju taj, tu vrstu utjelovljenja, kažu jer šta je rekao on, ene rabbukumul ala, ja sam vaš najuzvišeniji gospodar. Kažu oni, nije faraon pogriješio što je rekao ja sam vaš najuzvišeniji gospodar, nego što je to ograničio na sebe. Jer svi smo mi na uzbila najuzvišeniji naš gospodar. Tu je njegova greška. Nije greška što je rekao ja sam tvoj, ja sam najuzvišeniji gospodar. Nego je greška što je ograničio samo na sebe. On je bio kao na početku spoznaje. Šta je faraon rekao? Ene rabbukumul ala, ja sam vaš najuzvišeniji gospodar. Kažu oni, ovi koji vjeruju zastupaju to, ta, to utjelovljenje, nije faraon pogriješio što je rekao ja sam vaš najuzvišeniji gospodar, nego što je ograničio tu tvrdnju samo na sebe. Jer nije samo on, ne, svi smo mi najuzvišeniji gospodar, Bog je u svima nama neuzbila. Kontaze to. Kontaze to. A? To podrazumijeva isto tako da su obožavaoci kipova bili potpuno u pravu i bili su na pravom putu. Jer oni svojim obožavanjem tih kipova obožavali su praktično Allaha ako kažemo da je Allah utjelovljen u svemu tome. Neuzubila. To se proširuje čak i na šerijatske propise pa na osnovu toga oni dovode zaključke i, i zaključuju se da nema razlike između halala i harama jer u svemu i u halalu i haramu je utjelovljeno božansko biće neuzbilo nema razlike između majke i sestre i ostali drugih žena u tim bračnim odnosima nema razlike između vode i alkohola između braka i zinaluka jer sve je to u principu jedno te isto, šta više sve to utjelovljenje jednog Boga, neuzubila. Od posljedica tog vjerovanja proizilazi da su vjerovjesnici bili suficit, znači višak za ljude, i da su samo pravili probleme i ograničavali ljude u, u njihovoj slobodi. Znači, vjerovjesnici i poslanici nisu imali nikakvu funkciju, samo su smetali ljudima i ograničili ih u njihovim slobodama i u njihovim postupcima. Isto oni rekli ili ovo neki logičan slijed? Ovo su i oni neki rekli, a i logičan slijed toga svega. To je u vezi sa šta? Tevhidom sifata, je li tako ili? to je u principu sad on je spomenuo muatile takozvane to su oni koji negiraju Allahova svojstva predvođeni džehmijama i tako dalje postoji i druga zabludjela sekta u vezi sa imenima i svojstvima koji su zalutali na drugu stranu a to su al mušebbihe oni koji poisto vječuju Allahova svojstva sa svojstvima stvorenja. Znači, to je bila reakcija na ova njihova zastranjivanja. Razumijete to? Ovi su zastranili u vezi s tim i rekli to sve što su rekli, a onda ovi kao reakciju na te njihove nabuloze i zablude kažu Allahova svojstva nisu tako, nego Allahova svojstva čak su ista kao svojstva stvorenja. Međutim, ovdje autor, pošto je onih koji negiraju svojstava, negiraju svojstva, njih je mnogo više kroz istoriju i oni su u principu ostavili puno veći trag na islam i muslimane kroz kroz istoriju obratio je pažnju posebno na njih. Dok ovi druge uglavnom malo kočak i običan svijet nije prihvatio, jer to je teško prihvatljivo da se može Allahovo biće poistovjetiti sa stvorenjima. Razumijete to? I zbog toga možda nije htio ni da spomene z tog razloga što njihov utjecaj bio mali, nije u tolikoj mjeri kao što je utjecaj ovih. I drugo, što je što ovi ponekad koji negiraju svojstva radili su to nekada s dobrom namjerom jer su bježali od upravo tog poistovjećivanja Allahovog bića sa bićem stvorenja znači to je u jednu ruku dobra namjera samo su pogriješili šta put jer nije to namjera ispravno je da kažemo šta da Allah ima svojstva i osobine koje obavijestuju. Ne možemo mi to negirati, ali nisu ista kao svojstva stvorenja. Je li tako ili nije? Mi kažemo, potvrđujemo da na, na, na stotine mjesta Allah ženo je rekao da čuje. Je li tako ili nije? I mi kažemo čuje, ne možemo reći ne čuje kad je Allah ženo rekao za sebe da čuje. Ali kažemo, njegov sluh i to što on čuje nije isto kao što mi čujemo. Hvala mm kako oni tumače da svojstvo da Allah vidi, kako znači, Allah kaže u Koranu vidi da znači, kaže... Oni to, pri, e, sad su oni tu na stotine nekakvih sekti. Znači, jedni koji priznaju sedam svojstava, to je vid, sluh i ovo jedni desetak, jedni nekoliko, jedni pet, jedni ovako, znači to su sad različite teorije, oni su se našli u neobranom grožju i morali su odbraniti svoju teoriju. I sad je svako to obranio koliko je njegov razum bio otvoren za, za, za te neke stvari, da smisli neke odgovore, znaš. I sad se nalazi tu, neki su recimo, neki prihvat imaju uh, sifat za tije i sifat sub, uh, alfialije. Imaju sifat menfije i imaju sifat subutije. I oni sad prihvataju sifat menfije, a ne prihvataju sifat E, ove subutije i prihvataju recimo sifat zatije a ne prihvataju si, e, sifat alfialije. i ostalo znači podjela tih svojstava i ostale stvari koje ovaj koji dolaze podijelili se na stotinu i zato imaju šarije, imaju maturidije imaju džehmije imaju ovi, imaju brazi nekakvi pa su gdje su mogli protumačiti protumačili su na nekakve načine kao što recimo Allah Allahova srđba. Oni kažu Allah nije ljut, ne ljuti se. Pa dobro šta kažu ono Garil Magdubi alehim, pa gadib Allahu alehim. Allah se na njih rasrdio i prokloje i tako dalje. Kažu, kad Allah kaže gadib Allahu alehim, to znači Allah ih želi kazniti. Nisu on rasrdio. Nego je to što, što ih želi kazniti izrazio kao da se rasrdio. Jest. Recimo. Znači, te i takve nam su nalazili razne načine. Gdje nisu mogli, tu su ostavili, nisu o tome ni govorili i tako da. Razumijete to? Ovi što su priznavali ovaj, sifata za tije. Mm. Oni nisu onda... Bi... Nisu onda sve priznali, pazi. Ja, na ovom je bilo da, da je sam utjel, utjel, utjelovljenje. Nije, nije. To su bili neki koji su... Uh, bili sufije to je sad iđma u da, da je to kufor je li u redu to? s ovim bismo završili sa tevhidom svojstava ovdje kako to ovaj autor je, jel?